Georgos kai Kynes Georgos hupo heimonos Anapoles theis en tai epaulei epeide uke dynato proelthein kai heautoe trofeen porisei tomen proton ta probata katefagen epeide de eti ho heimon epemene kai tas aigas katethoinesato ec tritu de hos Udemia anesis egineto, cae epitus aroteras bus e choresen. Hoide cunes, theas amenoi ta pratomena, efasan pros aleelus. Apiteon he min encende, ho despote gar ei ude ton sunergas domenon boon apesceto, Hemon pos feisetai. Ho logos deloi hoti dei tuutus malista fylatestai, hoi ude tes kata oiceion oikeion adikias apechontai.